פרק ד' ויען אליפז התימני ויאמר הנישא דבר אליך תלאה ועצור במילין מי יוכל הנה ייסרת רבים וידיים רפות תחזק כושל יקימון מילך וברכיים קורעות תאמץ כי עתה תבוא אליך ותלת תגעדיך ותיבהל. הלא יראתך כסלתך, תקוותך ותום דרכיך. זכור נא, מי הוא נקי אבד? ואיפה ישרים נכחדו? כאשר ראיתי חורשי אבן וזורעי עמל יקצרוהו, מנשמת אלוה יאבדו, ומרוח אפו יכלו. שאגת אריה וכל שחל, ושיני חפירים ניטעו. ליש עובד מבלי טרף, ובני לוי יתפרדו. ואלי דבר יגונב, ותיקח אוזני שמץ מנהו. בסעיפים מחזיונות לילה, בנפול תרדמה על אנשים, פחד קראני ורעדה, ורוב עצמותי הפחיד. ורוח על פניי יחלוף, תסמר סערת בשרי. יעמוד ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי, דממה וקול אשמע. האנוש מאלוה יצדק, אם מעושהו יטהר גבר, הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהלה. אף שוכני בתי חומר, אשר בעפר יסודם, ידכאום לפני עש. מבוקר לערב יוקטו, מבלי משים לנצח יאבדו. הלא נישא יתרם בם, ימותו ולא בחוכמה.